Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Dobro. Uh, sljedeći hadis, on nam je bitniji da njega, da njega spominimo, navedemo, a to je hadis od Ebu Horeiri radijallahu anhu, također, E, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem esqalu salavati ala munafiqina salatu lishao salatu fajr kaže najteži namazi munaficima su namaz jacije i namaz sabaha law ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau habwa da znaju šta je u njima misli se na vrijednost na fadl kaže došli bi na te namaze habwa odnosno hodajući četvoronoške. noške na rukama i na nogama, na koljenima i na rukama. A onda zanimljivu stvar dodaje se u nastavku hadisa, kaže, voda kad hememtu en amure bi salati, kaže poslanik sa salam, imao sam namjeru da naredim da se klanja namaz. Fetukamu, kaže, pa počne se klanja namaz. Oće reći, imao sam namjeru da kažem neku da mene zamijeni da klanja namaz. Kaže, fetukamu, pa se počne klanjati namaz. Thuma kaže entaliq firijalin firijalin ma'hum huzemun kaže a zatim odem sa ljudima koje on dogovorio odabro sa ljudima kaže ma'hum huzemun min hatabin a, a ponesu sa sobom kaže ona ona ona drva granje u naramku e, sa lju, lju, znači skupina ljudi sa mnom izaberim grupu riđal muškaraca koji će sa, sa sobom ponijeti znači e, naramak uh, E, naramak drveća granja ila kaumin da odem do ljudi do kuća ljudi la yashhaduna salat koji ne prisustvuju namazu ne dolaze ne klanjaju džematu fa uharrika alehim i da im zapalim kuće znači da uzme ono ono što je ponio da što su drva ponio granja da stavi oko kuća i da zapale fa uharrika alehim zapalim njihove kuće uharrika alehim buyutahum binar i da zapalim njihove kuće sa vatrom to je tekst hadisa znači ode bu redimu tefeku na lehim Jako zanimljiv hadis. Uh, o čemu je ovdje riječ? Uh, riječ je uh, da, da za vrijeme poslanika sam sad bilo je munafika koji nisu prisustovali, nisu klanjali u džematu. <clears throat> zašto, zašto munafici to radi? Zato što la jed koruna laha ila kalila. Ne spominje la džešanu osim malo po kuranskom ajetu. Jura une nas. I kada klanjaju, klanjaju da bi ljudi vidjeli da klanjaju. Znači, to je njihova praksa, takvi su munafici. I onda dođe s te strane da njima u stvari najteži, pošto ne radi i badete radi Allahe šanu, onda im teško budi dođe klanjati ova dva namaza, sabah, rano, ustat, klanjati jaciju koja se u arabskom intu glavnije kasnije klanja, ovaj, noć, kada sve čudi u počinjak, legne se, prije ne bilo televizora, telefona i ovog onog, da sjediš do pola noći, nego odmah se čim omrkne, legne se, spava i valja, znači, posebno čekati jaciju da bi klanjio jaciju. I ta dva namaza su njima bili teške. E, bile teške i za, za ta dva namaza treba dodatno treba ima zaista imana i povoda da čovjek traži nagradu da Allah šanu klanja. I ta nam, dva, dva namaza su njima znači, bili teški i munafci nisu pristovali. Za vrijeme poslanika samo u Medini su bili munafci. Vi znate dobro, rekli smo da je ovaj, muslimo je došlo, koliko je munafika bilo u Medini? Nije valjda da ne znam. Spominjali smo to. Brojem je spominuto. Koliko je munafika bilo u Medini? u hadisu kod muslima došlo. Onaj koji je znao munafke bio Huzeifija, tako da, siru Rasulaza. Onaj koji je znao tajne Allahovu poslanika, uzbilo munafke. Spominje se, navodi se, ne poimenično, neki se spominje poimena, da je bilo 12 munafika u Medini, za vrijeme poslanika, da bilo je 12 munafika. Znači, nije tu bilo ogromna, velika skupina, ogromna. Znači, bilo je 12 munafika, ih naša. <clears throat> Dobro. Dobro. E, znači, ovi namazi su najtežim munaficima. <clears throat> a da znaju, kaže, od tekstu Hadisa došla, a da znaju kolika je vrijednost u ta dva namaza, kaže, došli bi e, puzeći, odnosno hodajući na rukama i na koljenima. Da znaju kolika je vrijednost na nagrade klanjanja u džematu. A onda Hadis završava s ovim neobičnim, neobičnom namjeru poslanika sa Lonsanem. Da je imao namjeru, negdje spominje neki rivati, da je se zakleo, da će uradi to, da je imao namjeru, znači da kazni te što nisu dolazi u klanjanju džematu. Na koji način? Da naredi da se klanja, odredi čovjeka da klanja, da ga njega mijenja u namazu, sve je regla, niko ništa nabavijesti, ovamo sa grupom dogovori, sakupi e, pruteve, pruće, drva, sakrupi granje sa kojima se može odlaže vatra i da odu dok se klanja namaz, oni koji nisu došli, a vide koji nisu došli, znalo se, znači nije tad bilo puno ljudi, znalo se između se da ode do kuća onih koji nisu došli na namaz i da zapali njihove kuće. Zbog čega zapali kuće? Zbog težine griha što ne prisvoju, znači to ukazuje u stvari koliko to je grih ne prisvoja klanjati u džematu. Da to krupna stvar. Ne, ne, nema se namjera da se zapali kuća, osim da će krupno, gdje će zapali kuću? Poslanik koji je, koji je Rufu Rahim, kako je došlo suri Teube, koji je milostiv, eh, samilostan prema mu'minima, onda odšao zapali kuću. Ne, ne, ne, logična stvar a to ukazuje stvar da je to krupna stvar izostati u džematu, ne klanjati u džematu. I to je jedan od najjačih argumenta oni koji dokazuju da kažu da je važi klanjati u džematu. Jedan od najjačih argumenta. Do te namjere, da je poslanik imao namjer da zapali kuću one koji ne prisutuju, ne klanjaju u džematu. To ukazuje da je to, da, o težini tog grija. Znači, veliči, zbog veličine i grija. Međutim, šta ga je spriječilo od toga? Što nije zapalio? To nije odšao, jednom zapalio kuću. Došlo u drugim rivajetima, kaže da ga, to, da, da ga od toga odvratilo, žena i djeca i ne, ona, misli se na nedružni ljudi koji su bili u tim kućama. Zbog žene i djece znači nije, nije to uradio, nije to zvršio praksi. Ali dovolj je ovaj tekst Hadisa da je sam rekao da bi to uradio, da imao to namjeru da uradi. uh, <clears throat> ovaj Hadis znači što se tiče njega samog, na što on ukazuje? Ovaj Hadis ukazuje da je znači po svojoj vanštini mnogi učinjaci ukazuju sa njim kaže da je klanjanje u džematu fard ajn stroga obaveza. Da ostavljanje džemata, očloba koja ne klanja u džematu, bez opravdanja da je griješna i da će biti kažnjena. Uh, hadis ukazuje na to da je uh, da je ovaj da je ostavljanje mefasi da se, da, da, da se ostavi uh, da se ne uradi dijelo u kojima ima određenih štetnih uh, stvari preče nego da se uradi, a u njima ima koriste. Odnosno, o čemu je riječ? E, odnosno davanje prednosti, ostavljanje onog što uzrokuje, da, da, da, uzrokuje štetu u, u odnosu na ono što treba korist od toga. Od čega od toga? Znači, e, to da što je poslanik sa nasljedan htio da zapali, znači korist od toga da ne zapali njihove kuće u tome da da opome u tome da se, da se ljudi klanjaju džematu. Ali šteta bila u tome da se, da se zapali žena i djeca koji su u kući boraju koji nisu ni krivi ni duži zbog toga. I da se daje prednost onom, znači, e, koja se šteta nanijela, da se to prednost tome da se ostavi zbog te štete, nego da se korist koja će pribaviti ime tim činom koji bi se uradio. Jedan od dokaza za tu stvar. Hadis ukazuje da munafici, da munafici sa svojim ibadetima klanjaju samo radi rija i sume. Rija znači da bi neko vidio da klanjaju, da bi rekli za njih, da, da pričaju o njima da klanjaju, a ne zato što zaista hoće da klanjaju. Ona, hadis ukazuje na, na, na vrijednost klanja na, na, sab, sabaha jacije namaza i tako dalje. Znači govori se ovdje o to, povodima klanja za Uh, zašto, su, za, uh, zašto je teško klanjati ove namaze i tako dalje. Nas interesuje bude jedna najbitnija mesela i sa njom ćemo završiti, a to je uh, to je pitanje propisa klanjanja u džematu. Ovi do sad hadisa, dva, tri hadisa, ovaj, e, sve tri e, govori u tom kontekstu, a ovaj pogotovo. Po tom pitanju ima neka četiri poznata stava učenjaka. Propis klanjanja u džematu. Prvi stav učenjaka, na čemu je džumhur učenjaka? Većina učenjaka ovog umeta, to su Hanefije, Malikije, Šafije kažu da je klanjanje džematu sunnemu ekede, potvrđeni sunnet, nije vađu. Većina učenjakovog umeta, tri meziba su na tome da klanjanje džematu nije vađu, nego potvrđeni sunnet. Neki se izražavaju uh, drugim riječima, kao, a to je uh, unutar ovih meziba, a to je kao poseban stav koji smatruje, kaže da je klanjanje džematu fart kifaje. Fart kifaje, znači nije pojedinačna stroga obaveza, nego je farz skupini muslimana, kada obavi jedna skupina muslimana, spada odgovornost i grijeh sa ostalih. Znači, mora postati klanjanje u džematu. Neki, neko da klanja. Kad svi se, svi se složi na tome da ne klanjaju, svi su griješni. Ako neko bilo ko klanja, spada grijeh sa ostalih i nema, nisu griješni a oni koji klanjaju u džematu imaju nadzor. To je drugi stav učenjaka. A u stvari, uh, ovo, po, jedno od mišljenja, oni koji kažu da je potvrđeni sunet, je, i, koji se izražavaju na ovaj način, da kažu da je fard kifaje, a ne fardajn. Fardajn znači lična obaveza, pojedinačna. A fard kifaje znači obaveza za zajednicu muslimana. Treće mišljenje, a to je ono na čemu su Hanabili, Hanbelijski stav i oni koji slijede Hanbelijski stav, a to je da je fard ajn, da je slanjanje u džematu stroga obaveza pojedinačna. I to je uglavnom ono što je kod nas raširjen stav, prošireno mišljenje u našoj selefijskoj davi. Uglavnom rašireno ovo mišljenje, prošireno ovo mišljenje, naravno uglavnom zbog dokaza, zbog argumenta. A inače, džumhur činjaka na tome da je potvrđeni sunet. A onda imamo još četvrto mišljenje koji su ošli još dalje. Šta kažu? Kaže, klanjanje u džematu je šart sihatu salah. Klanjanje u džematu je šart valjanosti namaza. Ako ne klanjaš u džematu, nije valja namaz uopšte. Taj stav su inače zauzeli ko? Zahirije, ko će drugi nego Ibn Hazm, Ibn Dawud, Zahiri, Ibn Hazm. Bukvalisti kako ih navodili, bukvalno, znači uzeli hadis, znači, ovo, znači oni kažu ovo jasno ko dan ovdje, ovaj hadis, ovo za palkuću, za palkuću, osim da, ja. A inače, ovaj, ovaj stav su zauzeli, ovaj stav da je, fard, da je šart valjanosti namaza, zauzeli su drugi učenjaka, Ebul Vefa ibn Aqil, ibn Aqil poznat je hambelijski učenjak, veliki učenjak, i šejhul Islam ibn Tejmije. I on je bio na tom stavu. I on je bio na ovom stavu da je šart valjanosti namaza. Imaju on svoje argumente. Nemojte misli da ne imaju. Oni imaju svoje argumente. Koji je, ćemo krenuti ovako, naopako da krenimo. Sada su mi argumente na brzinu, prepričam argumente, ovaj, da ne idemo u detalje. Oni koji dokazuju i koji kažu da je šart valjanosti namaza. On to dokazuju sa hadisom od Abdullah Nabas radijela Hanuma koji kaže poslanik sallallahu alim sallam men semijani da felem jeti fela salate lehu illa min uzrin. Kaže ko čuje poziv na namaz, ezan, felem jeti i ne da zove se fela salate lehu. Kaže on nema namaza illa min udrin, osim ako ima opravdanje za to. Tad izbilježi Ibn Mađe i Dare Kutni, bilježi ga. da je ovaj hadis vjerodostojan i da se bukvalno svati doslovno ono la salata leho nema namaza a prošli put smo govorili ako se sjećate ono kad dođe u hadisima la salate la imane la ovu la ono ovaj, šta to znači da li je to negacija valjanosti ili negacija potpunosti ili znači da je, da je, da je manje djelo manje vrijedno i tako dalje. Dobro. Uglavnom on dokazuju znači uh, ono čemu Zahirije ibn Taymije i Ibn Aqil uh, dokazuju sa ovim hadisom i kažu uh, dokazuju sa ovim hadisom da nema namaza onom koji neopravdano ne klanja u džematu. Međutim hadis problem što ovaj hadis inače meukuf znači ispravno rađe da ovaj hadis meukuf šta znači meukuf da su to riječi Abdullah ibn Abbas radijallahu a ne da su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i o tome govore učenjaci znači ima slabosti ovaj hadis a oduzmo da je vjerodostojan opet ostaje to pitanje la salate nema namaza da li to znači negiranje valjanosti negiranje potpunosti nema potpunosti namaza onome ko kla, čuje ezan ne klanja džematu osim ako ima prodanje pa ne do, da zove se na džemat tako da ovaj stav znači može se reći e, jedan od slabijih stavova po pitanju ono sa čime se dokazuje <clears throat> znači hadis ima slabosti, a i da je vjerodostojan, oko razumijevanja nema namaza, znači moguće razumjeti dvojno. Dobro, šta su dokazi onima koji kažu džumhura učenjaka, prvi stav učenjaka, idemo ovako s kraja na kraj, prvi stav učenjaka koji kažu da je potvrđeni sunet, tri mezheba. Eto zašto naše hanefije ne klanjaju plahu džamijama. Nisi ni prije klanjalo. Ja sam pitao starije ljude, kad nije to, to toliko klanjalo. Kad to. Samo klanjanje, samo klanjat, kad valja živ. I nije isto oko ljudi prije klanjalo, znači to su ovako, ono, malo vi, jači klanjale. Ili kad su neki posebne situacije, skupovi ili ovo ili ono, tako, neko umru, mevludi, stavno slično. Ja, <clears throat> A da se to toliko klanja, uglavnom mi se možda klanja ovako po džamija, po selima koje je blizu džamija ili po gradovima onako koje je blizu, ko ode u penziju pa ono klanja nema drugog pametnijeg posla pa non stop u džami i... Dobro, e, šta je s njima dokaz? Šta je njima dokaz? Njima je dokaz ova dva hadisa prethodna prva. Ono gdje se spominje da je namaz u džematu vrijedni 27 ili 25 puta od, džemat, od namaza pojedinca. Kaže, tu je jasan dokaz. Uh, Kako je to vama dokaz? E, kaže, jer u hadisu, kaže, jer obojca i onaj koji klanja u džematu i onaj koji klanja pojedinačno, kaže, imaju nagradu. Samo ovaj vredniji 25, 27 puta, a ovom ima jednu nagradu. Znači, pitanje samo kada je vrijednost, a jednom i drugom kaže, ovaj, spomenuti da imaju nagradu u tome. A dobro, onda se njima potrebno, pa šta baš pa sačete s ovim hadisma ovamo koji dokazuju da je, koji kazuju da je vađb? Kako će ni protumačiti? šta da radimo sa ovim hadisima, onda oni kažu, ti hadisu ukazuju, kaže nešto drugo. To je, kaže, da je klanjao džematu fart kifaje. Da neko mora klanjati. Mora biti džamija, mora se klanjati džematu, ali ne pojedinačno da mora svako pojedinačno klanjati muška, mislim, muškarce punoljevni. Kaže, to najviše što se može dokazivati je, kaže, da je to fart kifaje, a ne da je fart ajn. Uh, e, I tako, znači, nema on nekog posebnog, posebno jakog argumenta, osim, znači, da, da kažu, jel, da se, ovaj, da ovaj hadis vrijednosti klanja o džematu 27-25 puta, da on skida, uh, on skida, znači, uh, ovaj, obaveznost koja je došla u drugim hadisima na niži stepen, niži nivo. Dobro, šta su dokaze oni koji kažu da je vađib? Oni, ona ovdje otprilike neka ona poznata, poznata tri, uh, tri argumenta i koji stvari, Allah zna najbolje presjecaj po ovom pitanju. Prvi je, prvi je znači e, ovaj što smo malo prije spomenuli, da je poslanik sallallahu alaihi imao namjeru da zapali kuće onima koji ne prisustvuju i ne klanjaju u džematu. Jaciju i Sabah. Ne bi im za, e, htio zapaliti kuće, osim da je u pitanju veliki grijeh, kebir, kebair. Ako je ke, pitanju kebair, znači to je veliki grijeh, to je haram. Što znači da im je bilo vađib da klanjaju džematu. Ne bi imao namjer da ne zapali kuću, osim da je to u pitanju veliki grijeh. To je jedan argument. I hadise, znači Buhari i Muslim. Drugi argument kaže hadis koji bilježi e, muslim u svome sahihu, a to je za koga? Za slijepu osobu, slijepca. Koji je slijepac bio u pitanju? Jest. Došao je Abdullah i pitao Allah, pozdravljam sam slijep, nemam neko ko će me vodi da idem u mešćitu nemam neko, meni je puduni. Pa mu je poslani sada u prvom momentu rekao, dobro, ne možeš doći, nemaš koga, ne moraš. Pa kad je otišao, kaže, zovite ga ponovo. Kaže, čuješ ti jezan, čujem, kaže, fa ađib, odazovi se. Uh, što, ka, što znači nije mu dao, uh, a kaže, a u drugim vrati pojašnjamo da mu došao Džibril. Da je došao Džibril i popravio poslanika, rekao, ne, nema ono opravdanje. Uh, zbog e, zboga što je slijep, nema opravdanje, nego treba da se dovođe džematu. Nema sumnje da je ovaj hadis, znači jak argument. Ako slijepac nema opravdanje, da se mora odazvat, iako je slijep i nema, nema koga da dovede, samo zato što čuje, i tu je spomenut da čuje jezan, i tu je argument da čuje jezan. Da neko ne misli da je moj dokaz ovaj donji hadis, ko čuje jezan, da se odazove se. Nego ovdje je dokaz ovom hadisu muslimu, od Abdullah, znači da, da se čuje jezan, da ti to šart da se odazoveš u džemat, znači na onoliko koliko se čuje jezan kada se uči. I treći argument, treći argument je onaj kuranski ajit, odnosno hadis u kojem je opisano, znači, e, klanjanje u borbi, u kitalu, u, u džihadu, a to je salatul hauf, namaz u strahu, onaj dugi e, ajit, da su surini sa, u kojem je, a, e, kojem je opisano, ili sura majde, nije bitno, uglavnom, ovaj, فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَامُ Kada budeš sa njima i kaže ti pa predvodiš njima namaz. فَلْتَكُنْ تَعِفَتُ مِنْهُمْ مَعَكُ Neka skupina od njih bude s tobom. Naređeno tom kuranskom ajetu, kada su, kada su u, znači, e, u, e, u borbi u ratu, da klanjaju džematu. Čukanje u džematu, dobro u ratu. Znači, neprijatelj sve njih, tada je lica, borba, borba li, bila lica u lice. Neprijatelj sve njih, gledaju se, kaže jedna grupa safa, ti su dva safa. Jedna kaže ne stražar pa ne pijete druga klanja. I onda ima šest verzija, šest načina pojašnjeno hadisima i vjerodosti kako se klanja. Jedni klanjaju istovremeno klanjaju i tako da jedni čeka, jedni dođi zamijeni po, onaj koji imam e, klanja s jedan rekat s jednima, drugi rekat sa drugima, ovi potpune nama tako sve šest verzija različiti. Sve u džematu klanjaju. Čuš koja koja nužda klanjaš džematu tad bol. Klanja za sebe kad ako ako to nije ako to nije bitan džemat, ako nije ne, nije, nije, nije propis da se klanja džematu vađib, Što će kanati džematu najbitno to kada je bitno da su da su spremni za rat, može ih napast. I to znači u taj kada džematu jedna grupa je spremna da sačeka kako napadnu, a druga klanja, pa se zamijeni. I potpuni namaz. A što govori znači da klanja džematu vrlo ozbiljna stvar. Znači, da ova tri argumenta, znači, za slijepca, e, klanjanje u strahu, da se mora klanjati u džematu, naredba, i ovo, da, da je htio da zapali kuću, znači, e, ovaj, po, po ovim, e, po, znači, vanjskom razumivanju tih argumenta, toga ukazuju da je ipak Allah za nam najbliže, da je, da je klanjanje u džematu farz ajn onom ko čuje, koji, koji nema neko drugo opravdanje. Da, da dođe da klanja u džematu. Izuzetak su ovome, znači možete napraviti izuzetak ovome, ono što, smo spome, što će doći u hadisma, imati neki 8, 9, 10 situacija kad je dozvoljeno takozvani tehalufan džemat, da čovjek ne klanje u džematu. Daju se luka, e, ponuđena mu hrana, nužda velika ili mala, pa izostavio džemata. Znači, ne namjerno niće da klanja mrskom ili, ili na telefonu i tome slično gleda nešto. Na, znači, to izuzetci došli spomenuti kad je dozvoljno da osoba ne klanja džematu i spomenuti islamski pravnici kad je, kad je uzetak nekom, neko čuva svoju robu. Uh, čuva svoje stvari, ako je napusti ovdje klanje, ukaćemo neko, neko je čuvar, stražar, neko je sekuriti, ovo ono, znači sve te, to su neki izuzeci koji spominuti, jasno Fukuhava pojasni, izuzeta klanjaju džematu. A osnova je Allah zanabi da je da je fard ajde da je, da je, da je obaveza lična obaveza klanjati u džamatu muškarcima punoljetnim. Klanjati u džamatu znači ako ne mogu otići klanjati u džami, znači obaveza klanjanje u džamatu s nekim s kim mogu da klanjaju u svaci gdje su. Allah zna najbolje i time smo završili komentar ovi ova dva hadisa. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Andalusan Andalusan Andalusam